Allahun xhel-le ve ala falënderojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Allahun e falënderojmë që sonte jemi prapë së bashku në takimin e radhës me betimet hyjnore. Në kuadër të këtyre ligjëratave kemi pasur rastin që me të vërtetë të marrim mësime të rëndësishme që burojnë nga fjala e Allahut tebareke ve teala. Nga këto mësime kam përmendur disa herë dhe insistoj dhe këmbënguli në këtë çështje për shkak të rëndësisë së madhe që e ka, se ne kemi shumë nevojë për të përcaktu tema tona në bazë të trajtimeve kuranore. Çdo njeri gjatë ditës së tij, javës dhe jetës në përgjithësi, mirret me tema të llojllojshme. Në bazë të analizave të shpejta që mund t'ia bëjmë jetës tonë dhe angazhimeve tona, mund të gjejmë me të vërtetë se jo rrallëherë përfshihemi në tema që së paku që mund të thuhet për to është se nuk na takojnë, nuk ka ndonjë dobi. E pastaj kalojmë në tema që janë të dëmshme dhe kanë pasoja. Dhe si rezultat i tërë kësaj, domethënë ndodh që ne ë Pastaj të lëmë anash tema të mëdha, të rëndësishme, realisht tema që për to jemi krijuar, tema për të cilat do të japim përgjegjësi para Allahut të Madhëruar. Dhe nuk ka për neve si besimtar dhe besimtare referencë, domethënë e duhur e sigurt si fjala e Allahut tebareke ve teala si udhëzimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për të njohur tema të mëdha. Këto tema të mëdha edhe i japin kuptim jetës, edhe na ngritin mbi nivelin e temave, domethënë që realisht nuk kanë të bëjnë me njeriun. Vendet në Kur'an ku i gjejmë këto tema janë të ndryshme. I gjejmë në këto shpjegime, në këto shpjegime dhe një nga ato vende në Kur'an ku i gjejmë këto tema madhore, kemi thënë janë edhe betimet. Ngase Allahu kur betohet për diçka, është të jetë me peshë, të jetë e rëndësishme. Andaj tek betimet kemi thënë se kemi, domethënë, gjëra që Allahu me to betohet, e janë shumë me rëndësi, me çka Allahu betohet, dhe Allahu përzgjedh nga krijesat e tij që të betohet, përzgjedh Allahu tebareke ve teala fjalën e tij që me të të betohet. Pastaj Për çfarë Allahu betohet? Cilat janë ato tema që Allahu për to betohet? Dhe lidhshmëria mes betimit dhe të betuarit dhe asaj për çfarë betohet Allahu tebareke ve teala. Është lidhje shumë interesante dhe nuk është e rastësishme në Kur'an. Unë Allahu nuk betohet me diçka e që pastaj për atë që betohet nuk ka lidhje direkte me atë që Allahu me të betohet. Gjithë të jep me kuptu se ky Kuran me sa kujdes është zbrit. Domethënë dhe gjithçka në te ka kuptim, gjithçka në te ka mesazh, gjithçka në te ka lidhje. Mirëpo, e leximi sipërfaqësor, formal, apo edhe më e keqja, braktisja e Kuranit, pa dyshim se na privojnë pastaj nga njohja e këtyre mirësive dhe nga zbulimi i këtyre margaritarve të mëdhenj, që Allahu tebareke ue teala na ka nderuar dhe na ka pasuruar mendjen, logjikën, zemrën tonë me to. Ne kemi marrë takimin e kaluar surën Buruxh, dhe kemi parë Allahu xhelalehu te betohet ues-semai dhatil buruxh. Allahu xhelalehu te betohet në, në, në qiellin, Dhe pastaj kemi parë se për çfarë Allahu tebareke ue teala betohet. Dhe se surja El Buruxh është një sure e cila realisht ka përmbledh vetë nësoj po betimin, por edhe flet për një rrëfim që nuk Përsëritet në Kur'an një rrëfim që është vetëm surën El Buruxh, rrëfimi për një popull të shtypur, të shkelur, të manipuluar nga një mbret dhe elita e tij, domethënë matrapaze, manipulante me interesa personale, Dhe në momentin kur ky popull vetëdijesohet, në momentin kur ky popull don që të largohet nga kjo situatë, atëherë mbreti, në momentin përdor tërë makinerinë që e ka për të mbyt, për të shkatërruar, për t'djeg njerëzit e pafajshëm, vetëm se ata normalisht janë kthyer në tërmërisë e tyre. Ata nuk kanë pranuar që të jetë ky Zoti, por ata kanë kërkuar që t'i kthehen Zotit xhele xhelaluhu të vërtetë, Krijuesit të gjithësisë. Dhe pamë se si Allahu xhelalehu e ka trajtuar këtë temë, si e ka shpjeguar dhe në fund përkundër tensionit të situatës dhe të temës, Allahu prap i thërret në pendim dhe kthim. Po këta këta mizor, këta të tmerrshëm, këta kriminela, këta barbar, prap Allahu xhelalehu i thërret në në pendim. E kjo është shumë domethënëse. Shumë domethënëse. Pastaj Kjo sure përfundon me diçka që dua me e lidh me surën vijim që do të flasim për të sonte. Ngase është sure që vjen pas surës Buruxh. Allahu tebareke ue teala, kur e përmend këtë gjendje, domethënë, bëhet një përshtypje se domethënë, mund të, mund të zhduket një gjeneratë e tërë, si pasojë e zullumit e padrejtësisë. Dhe kjo mund të sinjalizon ndoshta në, në zhdukjen e të vërtetës, në humbjen e saj. Pastaj Allahu xhelle ue ala flet për Kur'anin se është madhështor, Kur'an Mexhid. Dhe përmend pastaj se ky Kur'an do të mbetet gjithmonë garanca e ekzistencës së asaj që është e vërtetë e duhur për njeriu. Dhe çdo përpjekje, domthon, për ta errësuar pamjen, për ta manipuluar të vërtetën, do të jetë e demaskuar dhe dështuar. Ngase ky Kur'an është ai që është i ngritur dhe i paarritshëm për njerëzit me e ndryshu. I paarritshëm për njerëzit, domthon që ë njerëzit me e largu nga jeta e njerëzve. Dhe përmend Allahu xhelle ue ala se ky libër është në, në Lauhul Mahfuz i ruajtur. Si libër është i ruajtur. Allahu e ka ruajtur këtë libër dhe e ruan Allahu këtë libër dhe është i mbrojtur ky libër me mbrojtjen e Allahut xhelle xhelaluhu. Në momentin kur besimtari dhe besimtarja e dëgjojnë këtë fakt, e dëgjojnë këtë përgzim, qetësohen, rahatohen. Përkundër të gjitha përpjekjeve që mund të jenë domethënë destruktive për ta eliminuar të vërtetën, për të penguar njerëzit me ardh deri tek e vërteta. Shikoni si kjo sure si fillon njëherë me situatë të frikshme, problematike, të tensionuar, pastaj, domethënë si shkon duke e ul tensionin, duke bërë ofertë për pajtim dhe në fund sjell garanca se çdo përpjekje është çdo përpjekje për ta mbuluar të vërtetën është e kotë. Prandaj kjo i bën besimtarët që të inkurajohen, të punojnë, të angazhohen për të mirën. Dhe se ky Kur'an është në duart, është është në kujdesin e Allahut tebareke ue teala. Pas kësaj tematike, pas këtij betimi, pas këtij zhvillimi, vjen surja At-Tariq. Allahu xhelle ue ala betohet gjithashtu në surën At-Tariq. Allahu thotë was-sama'i wat-tariq. Këtu i kemi dy betime, was-sama' edhe wat-tariq. Allahu betohet prapë në qiellin. Pse Allahu betohet në qiellin prap këtu? Allahu alem. Ne nuk do t'ia vëmë pikën, por në bazë të analizës, meditimit, njohjeve të metodës kuranore, dijetarët kanë konkluzu se qielli është krijesa domethënë madhështore. Veçanërisht për neve si njerëz, sa herë shikojmë qiellin, shohim diçka tejet madhështore, tejet të madhe, Shiko, kur, kur udhëtojmë për shembull me aeroplan, uh, si duket i shtrirë, i pakufishëm, i pafund, uh, lëre më uh, studimet e shkencëtarëve që zbulojnë se sa është i gjerë. Pastaj Allah xhelle përmend se nuk është veç një qiell, janë, janë disa palë qiej uh, që tregon se sa është madhështore. Dhe kjo madhështi ka ardh e shpërfaqër vetëm përmes një krijese, Ku janë krijesat e tjera? Dhe ka pikërisht në situata kur për shembull flitet për një dobësi të besimtarëve, flitet për një agresion dhe dhunë të ushtruar nga nga kundërshtarët armiqt e e e e e e e e e të mirës e të besimit e kështu me radhë. Allahu betohet në këto krijesa madhështore, që të mbjellë një madhërim, madhështi, po dhe siguri, në zemrat e besimtarëve. kësaj madhështie që Allahu xhelle e ka krijuar. Ve semai, dhe Allah thotë ve tarik. Et-Tarik çka është? Et-Tarik është një yll i caktuar, një yll i caktuar, i cili domthon ë ë ë krahas shkëlqimit të fuqishëm që e ka, ngase ylli shkëlqen. Keni pa kur është qielli, i qielli kur është me yje është i ndriçuar. Qielli kur është pa yje është i errësuar. Një kuptim i At-Tariq, shkëlqimi i fuqishëm që largon errësirën. Dhe At-Tariq është një yll që troket në vazhdimësi. Madje kemi pas zbulimet e fundit që janë bërë nga, domthon, qendra të caktuara të studimit ku dëgjohet një trokitje në qiell. Një trokitje në qiell e vazhdueshme. Edhe Allah betohet në yllin që troket. Allahu alem, domthon për çfarë trokitje bëhet fjalë. përmend një temë të caktuar, përmend një çështje të madhe të caktuar. Pastaj thotë, "Wa ma adrak?" E ti ku e din këtë punë? Ti nuk e din as, as ju nuk mund të dini. Dhe prap këtu domethënë del në shesh madhështia e Allahut tebareke ve teala. Te wasamai te te qielli është madhështia e krijimit. Tash te kjo wa ma adraka ku e din ti madhështia e dijes. Se sa ka gjëra krijesa të mëdha që ne i shohim, por s'i kuptojmë, nuk e njojmë realitet, nuk dimë realitet çka ka në këto. Ne mund të zbulojmë një pjesë, por shumë pjesë të kësaj krijese, mbeten të pazbuluara, enigmatike për neve. Ne kemi kuptu se sa është Allahu madhështor. Ne jo që nuk mund të nuk mund të sjellim diçka si Allahu, larg asaj. Po ne jemi shumë të kufizuar edhe me njoft atë çka Allahu xhelle e e shfaq para nesh vazhdimisht. Madje Allahu në krijim. Allahu në krijim. Ë ë ë ë sfidon njerëzimin me një mizë. A ka mundësi me e kriju një mizë? Dhe deri vonë miza është konsideru diçka shumë e thjeshtë. Një mizë më e vogël, tash kjo asht shumë, shumë e komplikuar. Shikoni bletën sa është e komplikuar. Po është është fabrikë në veti, për të prodhimin e mjaltës, vetë pamja e saj, vetë lëvizja e saj, e mahnitshme. Ndaj të nderuar, ne duhet të kuptojmë që këto janë temat tona të meditimit, të njohjes, të analizës, të hulumtimeve që na bëjnë me i njoft edhe krijesat, funksionimin e krijesave, si të përfitojmë nga këto krijesa, dhe mbi të gjitha, si ta njohim Allahun përmes krijesave. Ta njohim Allahun xhel-le përmes krijesave, të shohim madhështinë e, e, e, e veprës së Allahut tebareke ue teala, e dijes së Allahut, e krijimit të Allahut xhel-le që mbush zemrat madhërim, dashuri dhe pastaj gjitha këto shndërrohen në fuqi për ta adhuruar Allahun tebareke ue teala. Ky është Kurani. Shiko si të mëson, si të edukon, si të orienton, të lidh me gjërat që të jesh pjesë e pandarë e kësaj krijimtarie në nënshtrim përulje ndaj Allahut tebareke ue teala. Dhe në anën tjetër shpërfaq, tregon njeriu sa është i dobët. Sikur do të përmendim në fillim në fillim të të surave. të surës. Andaj Allahu thotë, ve ma edra, ku e din ti çka është kjo? Po ku e dini ju çka është kjo? Sa gjëra nuk i dini ju fare. Edhe zbulimet që ju i gjeni, janë disa mundësi që Allahu ua jep, se sa ka gjëra që ende s'i keni zbuluar, madje as nuk dini fare që ekzistojnë. En-nexhmu thakib. Ky yll që Allahu betohet në të, Allahu tash po përmend një funksion të rëndësishëm të tij, që ky funksion është direkt i ndërlidhur me temën e surës. En-nexhmu thakib, Allahu thotë, ky është një yll që e shpon terrin. Domethënë e shpon terrin. At at at errësirë që ka mbuluar qiellin e shpon me ndriçimin e tij, e shpon me trokitjen e tij, me goditjen e tij, e shpon atë errësirë, e shpartallon atë errësirë. Allah në një farë mënyre. Dhe ky shpimi e ka një kuptim që e kanë përmend dijetarët. Ngase Allahu tebareke ue teala, godet djajtë, shejtanët, që tentojnë me u ngrit në qiell për të marrë lajme të caktuara, për të marrë informata të caktuara, dhe në bazë të informatave që i marrin, të bëjnë pastaj shkatërrime në tokë, të bëjnë probleme në tokë. Ngase ata nuk dinë, djalli nuk din, është injorant. Por mundohet me grabit, me marr informata, pastaj me i pështjell me dhjetëra, dhjetëra gënjeshtra, e pastaj kinse po informon dikon në tokë se çka ka me ndodh dhe kështu me radhë. E Allahu shpon kurthet e tyne, Allahu shpon përpjekjet e tyre, Allahu xhel-le ue ala i godet i djeg me yjet e ti. Dhe kjo është prap një shpërfaqje një, domethonë, e përsie dhe, dhe, dhe, dhe, dhe një e, e, e, e, mposhtje të vazhdueshme që Allahu xhelle ua shkakton të gjithë atyre të cilët tentojnë me mashtrime në mënyrë djallëzore, domethonë, të pengojnë njerëzit për me pa dritën. Dhe kjo është yll shumë funksional. Ndriçues, goditës, trokitës, shpues, domethonë mbytës, demaskues, çka s'farë roli ka. Dhe Allah xhelle betohet në të dhe pasi tha. Ves-semai vet-tarik, ve ma edrake met-tarik, en-nexhmu thakib. Ky është yll që shpon Allah me te, shpon terrin, e kështu me radhë. Ky është betimi. Në qiellin, ky është betimi, domethonë në, ky është betimi në yllin, por çka përtej kësaj? Për çka Allah betohet? Allahu pastaj thotë in kullu nafsin lamma alejha hafidh. Përkthimi i lirë i këtij ajeti është për çdo shpirt ka mbikëqyrës, Kaq. Por formulimi i tij është shumë më domethënës, domethënë shumë është. Këtu është përmend domethënë çdo shpirt, çdo njeri që ka jetë, që ka shpirt, është përmend. Edhe është përmend Hafidh, shprehja e kujdesit, e ruajtjes dhe mbikëqyrjes. Domethonë Allahu po betohet në këto krijesa madhështore, në këto funksione marramendëse, në, në këto funksione shumë domethënëse, po betohet Allahu xhelle në këto. Për çfarë po betohet? Po betohet për një realitet që na duhet të kemi parasysh. Për një temë të madhe që ne duhet t'i kushtojmë vëmendje. Cila është ajo temë? Cili është ai realitet? Çdo kush prej juve është i mbikëqyrur. Është në kontroll. Dhe ka nga një kujdestar dhe mbrojtës. Këtu Allah xhelle ka përmendur, thashë, çdo shpirt të gjithë. Shiko sa njeri është, Shiko sa njeri është. E Allahu thotë të gjithë ata janë në kontroll. Të gjithë ata janë të mbikëqyrur. Kjo mbikëqyrja nga një aspekt është pozitive dhe qetësuese, nga një aspekt është, domethonë, e, e, e, është, është kërcënuese. është kërcënuese. Varësisht, domethonë, për kë bëhet fjalë. Dhe këtu ka ardhë, domethon, uh, in kull nëfsin, lemma alejha hafidh. Domethon, mbi te ka mbikqyrës. S'ka thonë për te ka mbikqyrës. Leha hafidh. Po alejha hafidh. Nuk ka thonë për te ka mbikqyrës, po mbi te ka mbikqyrës. A ka dallim? Po ka dallim. Ka dallim. Ta përcjellim pak me vëmendje se është Tete, tete, vallahi e mrekullushme. Shiko Allahu xhelle ue ala, po flet për qiellin që është naltë. Allahu po flet për yllin që është naltë. Po flet për njerin që është poshtë. Po flet për mbikëqyrjen. Dhe po dhe ti o njeri, apo, ki mbikëqyrje nga lart. Ki mbikëqyrje nga lart. Që realisht gjithçka është e shfaqur. Dhe kjo ne jep me kuptu një farë lloj, një farë lloj edhe kujdesi, po edhe një farë lloj mbikëqyrje. Se sikur, sikur t'kish me qenë, leha hafidh, çdo shpirt ka për te, ka për te mbrojtës, ruajtës, do t'ishte thjesht mbrojtje dhe ruajtje. Po masi që ka ardh alejha, Ka marrë dhe kuptimet e mbikëqyrjes dhe kontrollit. Prandaj po është e vërtetë që ju keni nga Allahu tebareke ue teala mbrojtës, ruajtës, por edhe mbikëqyrje dhe kontroll. Ëh Çfarë lidhje ka betimi në qiellin, në yjet, me këtë realitet? Ne e thamë, ma herët, dhe kemi thanë vazhdimisht, se Ë çdo betim në Kur'an ka lidhje me atë për çfarë Allah betohet, ka lidhje. Edhe kemi fol më herët edhe për lidhjen e betimit në suren Jasin, edhe Kur'anit, edhe kësaj, edhe në suren Safat, në suren me radhë, që kemi përmend suren. Po. Këtu çfarë lidhje ka? Ta dëgjojmë me vëmendje. Allahu xhelle ue ala po po, po përmend qiellin. I cili në errësirë, në errësirë i ka vënë nga errësira. Ka errësira të shumta, ke pa shkencë këto kur, kur, kur depërtojnë në disa thellësira pak ma tepër, se, se so, që është normale, shohim errësirë të madhe atje. Për ne është errësirë e madhe, është e frikshme. Dhe pastaj shohim ndriçimet që mund vjen nga yjet e caktuara. Dhe ky që shpon, yllin shp, që shpon. Dhe se pastaj Allahu përse çdo krijesë ka mbikëqyrjen dhe kujdestarin. Lidhja cila është? Lidhja është kjo. Se sikur që Allahu Xhelle Xhelaluhu me fuqinë dhe madhërinë e tij ka krijuar qiellin edhe e ka mbush me errësirë dhe pastaj e ka stolisur dhe e ka ndriçuar me yje Dhe qysh ky yll, që Allahu betohet në të, shpon këto errësira, depërton në ë thellësirat më më të thella atje. Nuk ka errësirë që e ndal, nuk ka errësirë që e ndal, nuk ka errësirë që pengon depërtimin e dritës së këtij ylli, gjithashtu ju njerëz. Nuk ka vend që mund të shefeni, nuk ka errësirë që nuk depërton atje dituria e Allahut tebareke ue teala që të sheh çfarë po bëni, ku jeni, dhe çfarë mendoni, dhe çfarë keni zemrat e juaja, e kështu me radhë. Andaj, të jeni më të kujdesshëm. Shiko këtë, këtë, këtë, domethënë, këtë shpjegim të, të, të, të depërtimit të dritës, dhe depërtimit të dijes së Allahut tebareke ue teala. Dhe kjo është më së pari, një qasje për të pas kujdes. Të kujdesshëm. Jeni në mbikëqyrje, Dhe kudo që t'jeni, Allahu ju sheh. Kudo që t'jeni, kudo që të fshiheni, kudo që të mbuloheni, çfarëdo që të fshehni në veten e juaj, çkado që mbani sekret dhe mendoni se nuk e njojnë tjerët në thellësirat e shpirtit të juaj, në thellësirat e zemrës së juaj, Atje nuk ku, ku, ku nuk depërton dëgjimi i njeriut, nuk depërton shikimi i njeriut. Atje depërton shikimi i Allahut. Atje depërton dija e Allahut. Atje në ato pëshpëritjet e, e, e shpirtit mrena që as ti s'dëgjon. Allahu i dëgjon. A nuk është madhështore? A thash kjo sure flet për madhësinë e Allahut tebareke ue teala. Edhe të krijimit, edhe të dijes, edhe të dëgjimit, që me të ushqy ty me një madhërim, Dhe kjo që kemi nevojë për të ne. Ngase Allah xhelle xhelaluhu thashë çfarë, në suren Buruxh, të e për situatat e vështira, edhe në suren Tarik, Allahu xhelle xhelaluhu flet domethënë për, për temat e mëdha. Ne mund të përfitojmë nga tema, vetëm atëherë kur realisht arrim, arrim, domethënë, e, e, e, e, e, ta ndjejmë nevojën që kemi për ato fjalë. Të nderuar, vëllezër dhe motra, njeriu, domethonë, e, e, e përjeton, e përjeton knaqësinë e fjalëve, ngushllohet me fjalët, atëherë kur ato fjalë janë n'përputhje me nevojën që ka. Janë n'përputhje me nevojën që ka. Për shembull, nëse njeri është i smut, Njeri është i smutë. Edhe i thuhet Allahu të shëroftë, Allahu ta bëftë pastrim dhe ngritje, sikur se është suneti. Si bin te ky lloj njeri? O Allah t'shpërbleftë, o goja të lumtë. Pse? Se ai ka nevojë me dëgju fjalën Allahu të shëroftë. Mirëpo po njeriu që ka borxhe, ka telashe, nuk din ka t'ia mban prej borxheve. Domthon, Allahu të shëroftë, thot, amin Allah, po s'jam smut, borxhe kam. Nuk ka ai nevojën e këtyre fjalëve. Ai ka nevojë t'i thush Allahu të ndihmoftë me këto borxhet. Apo, do duhet fjala e tij me konë n'përputhje me gjendjen që ka. Me gjendjen që ka. Andaj ne mundemi si njerëz m'ia huq në ngushlim, në fjalë, mund t'ja huqim. Ngase nuk i përshtatim fjalët tona me gjendjen e njeriut. Prandaj, gjendja e njeriut Gjendja e njeriut na tregon se si duhet të jenë fjalët. Kjo në raport me njerin, besoj që është e qartë. Domethonë gjendja e njeriut, duhet me njoh njerin, a ka smujë, a ka borxh, a ka problem, dhe në bazë të njohjes që e kemi për gjendjen e njeriut, ne i përshtatim fjalët. Allahu të shëroftë, Allahu xhelle ve ala të çliroftë nga borxhi, Allahu të ruajtë, kur është i rrezikum, e kështu me radhë. Në këtë rast, kur Allahu flet për këto tema, Flet për ruajtjen dhe mbrojtjen. Allahu xhelle ve ala po na flet se për çka kemi nevojë na që të ruhemi, të mbrohemi, të ndriçohemi, të çajmë errësirat që realisht mbyllin sytë e zemrës, pamundësojnë me pa, çka na vyn neve ko? Madhërimi i Allahut tebareke ve teala. Njohja e Allahut azze ve xhel. Tashti, tash nëse e përdorim njëjtin e, e, trajtim sikurse me njerin, nuk na del i njëjti rezultat. Për shembull, thamë mes njerëzve, mes, mes meje edhe njerit përballë meje. Domethonë, unë duhet me njoh gjendjen e njerit, Po i përshtat fjalët. Dhe muna me gabu nëse s'e njoh gjendjen. Mirë. Kur Allahu flet për një temë të caktuar, e unë nuk e ndi nevojën, qash, mirë nga në po, nuk e ndi nevojën. Ku është huqja? A Allahu xhelle ue ala ka ngritë tema që për mu s'janë tema të mija, unë kom tjera tema, apo unë jam ignorant, veten teme s'e njoh, Apo e më duhet me njohë veten përmes temave të Allahut, e jo përmes temave të mija? E dihet përgjigja. Dihet përgjigja. E Allahu xhelle ue ala po na thotë se. Këto tema të mëdhaja, të ndriçimit, të depërtimit, të njohjes, se Allahu ju përcjell, ndoshta ju s'ju bojnë përshtypje shumë. Ndoshta ju s'i keni në bazat e përditshme këto, apëtëm. Ama për këto keni nevojë shumë, apëtëm. Dhe Allahu xhelle ue ala po flet sikurse në suren Buruxh, edhe në këtë sure. Se sado që të ketë errësirë, sado që të ketë pashpresë, dhe ky është shpjegimi i dytë i kësaj pjese. E para është mbikëqyrja dhe kontrolli. Dhe si duhet ne tash ta, ta, ta, ta, ta ndjejmë nevojën për këtë çështje. Mbi bazën e Kuranit, edhe pse ndoshta na nuk e ndjejmë sa duhet, duhesh me ndje, përshtatu, Se aty është shpëtimi. Ki nevojë për madhërim të Allahut tebareke ue teala. Sot na mungon shumë madhënimi i Allahut, na s'e njojmë Allahun xhelle xhelaluhu. Si pasojë e kësaj mangësie, te ne po shfaqen mangësi pastaj të vazhdushme në veprat tona, në sasinë e punëve tona, në cilësinë e punëve tona, e kështu me radhë. Allahu pra xhelle ue ala, qiellin, epërsinë e tij mbi neve, yllin që shpan errësirat, godet djajt, po i përdor për të na këndell, për të na vetëdijesu. Dhe sikur që ky yll ndriçon errësirat, Allahu xhelle ue ala mundet edhe neve na ndriçon nga errësirat. Dhe gjithashtu të nderuar vëllezër dhe motra, betimi në yllin dhe ndërlidhjen e këtij betimi me kujdesin, çfarë lidhje ka? Allahu xhelle ue ala po thotë, se po në kuptim të shpjegimit po flas tash apo të ndërlidhjes apo mes betimit dhe kësaj për çfarë Allahu betohet. Allahu po betohet me qiellin dhe me yllin, po betohet në çka? Se të gjithë ju keni mbrojtës, kujdestarë dhe mbikëqyrës. Kuptimi tjetër i kësaj lidhjeje është se përkundër situatave të errësuara, ku realisht prodhohet zhgënjim, dëshpërim, frikë, pasiguri, përkundër që mund të jenë këto situata, gjithmon, gjithmon, ka në mes njerëzve yje që ndriçojnë, që shpojnë këto errësira me kuptimet dhe me mësimet e tyne. Ata që njerëzve ua rikthejnë gjithmon ë ë ë ë ë optimizmin ua rikthejnë vullnetin ua rikthejnë gjithmon ë ë ë ë perspektivën e kështu me radhë ka gjithmon por kërkani duhet të dini ku të shkoni duhet të dini kë ta konsultoni me kë të rrini Se këso yje ka gjithmonë, kurrë s'mbet toka pa ta. Ata që shpojnë, domethënë, murin e hekurt, kur shtojnë që po të vendosen nga shejtani, që s'shohim kurgjë përtej sprovës, nuk shohim asgjë përtej smundjes, nuk shohim asgjë përtej problemit. Ne kur sprovohemi, shejtani vendos një mur të hekurt, që mos të shohim asgjë përmes saj. por ta shohim smundjen, ta shohim problemin, ta shohim ngushtimin, ta shohim kufizimin. Dhe këtu pastaj kaplohemi nga errësira. E Allahu thot, gjithmon, ka yje që shpojnë këtë, këtë rrethim të shkaktuar nga shejtani. Djegin të gjitha e, e, e, e, kurthat e shejtanit, ndriçojnë të ardhmen, ndriçojnë mendjen, ndriçojnë zemrën. Këta pa dyshim janë pejgamberët e Allahut tebareke ve teala. Yjet e tokës. Yjet e tokës të ardhur nga qielli, dua të them me mision nga qielli. Këta janë yjet e tokës. Pejgamberët e Allahut tebareke ve teala. Që, sa i njohim pejgamberët e Allahut tebareke ve teala? Sa mësojmë për ta? Rastet e tyne, rrëfimet e tyne, biografitë e tyne, fjalët e tyne, sakrificat, pejgamberët e Allahut azze ve xhel. Në krye me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam ky yll ndriçues, pa ne ky diell i madh dhe ky shpues i errësirës. Të gjithë ata që janë trashëgimtarë të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, njerëzit e dijes, ata që e trashëguan në dije, ata që e trashëguan në mësime dhe vazhduan përcjelljen e kësaj, këta janë yjet, këta janë ndriçuesit. Dhe gjithë pasuesit e tjerë Varësisht sa kanë marrë nga kjo dritë, aq edhe ndriçojnë. Ngase pejgamberi a.s. erdhi me dritë. Dhe të gjithë ne mund të ndriçojmë errësirat e ndryshme. Mund t'ua kthejmë njerëzve buzëqeshjen, perspektivën, t'i largojmë nga errësirat e ndryshme të zhgënjimit, devijimit, lajthitjes, epsheve. Mund t'i kthejmë. Por, Varësisht sa kena marrë nga drita e Pejgamberit alejhi selam, aq jemi yll ndriçues. A ka lidhje? Ka lidhje. Në këta janë rojtës, e, e, e këta janë rojtësit. Allah po çdo kujt i ka vënë mbrojtës. Këta janë mbrojtësit nga errësira. Këta janë ata që na ruajnë nga nga nga nga devijimi, nga zhgënjimi. Këta janë. Ne mos me qenë këta njerëz, padyshim se situata është shumë, shumë, shumë e rëndë për njerëz, errësirë, Errësirë. Dhe kudo që, të nderuar vëllezër dhe motra, kjo rregull kudo që nuk kanë prek mësimet e pejgamberëve, ai vend ka mbetë shkret, ajo zemër ka mbetë bosh, ka mbetë e errësuar. dhe të gjithë ne, pa dallime, jemi të ndriçuar, jemi të ngjallur, Jem, jemi, jemi aktiv në kuptim pozitiv, kemi jetë reale, kemi lumturi, për atë se jemi ndriçuar me dritën që erdhen me të pejgamberët. Shih, ka njëfarë lidhje mes qiellit, yllit dhe kujdesit. Këta janë kujdestarët, këta janë mbrojtës të njerëzimit. Po të mos ishin këta, Allah e kishte shkatërru botën moti. Për këtë arsye të nderuar vëllezër e motra. Nga shenjat shqetësuese të kiametit, se bota po shkon ka shkatërrimi dhe është afruar shumë është, fikja e yjeve. Po, ka me ardhë një kohë, kur s'ka dijetarë. S'ka Kur'an. Largohet Kur'ani edhe largohet ajo pjesa e Kur'anit, ajo pjesa e ndriçimit nga zemrat e njerëzve. Dhe çfarë ndodh? Njerëzit mbesin në errësirë. Njerëzit mbesin në errësirë. Dhe pikërisht pastaj kështu ndodh dita e gjykimit. Njeri duhet me u gëzu kur ka njerëz të mirë, kur ka, kur ka të atillë që ndriçojnë me mësimet, me shembujt, me punët, me organizimin, me lidhjen mes tyne, krejt janë këto ndriçime. Andaj Allah është betuar në këtë yll, që ndriçon. Dhe sikur që atje ka përmend se e ka rujt Kur'anin, këtu përmend se e ka rujt njeriun. Dhe sikur atje ka përmend suren Buruxh, se përpjekja e atij mreti, dhe çdo mbriti tjetër që njerëzve t'u imponon hyjnizimin e njeriut që ta adhurojnë njeriun do të jetë e pasuksesshme përderisa është ky libër në dorë të njerëzve, Kurani. E kjo do të mbetet sa t'jep Allahu leje, është i ruajtur. Dhe gjithashtu në surën Tarik, lidhje e mrekullueshme, Allahu xhel-le ve ala thot, njeriu do të jetë i mbrojtur, i ruajtur Nga çdo përpjekje djallëzore për ta tjetërsu natyrshmërinë e tij, për ta tjetërsu rolin e tij, për ta degradu nga pozita e nderimit që Allahu ia dha, do të jetë e pasuksesshme çdo përpjekje, përderisa ka në mes njerëzve yje që ndriçojnë. E këta janë pasues të pejgamberëve të Allahut tebareke ve teala. Kur Allahu xhel-le ve ala të nderuar vëllezër e motra flet për këtë madhrim, për këtë madhështi, për këtë kujdes, për këtë ruajtje, për këtë që i përmenda, pastaj çka thotë Allahu xhel-le ve ala. Fel jendhuril insanu mimma khulik. O njeri, këto mësime që i more ma herët, duhet me të mbush zemrën madhrim ndaj Allahut tebareke ve teala. Ky kujdes i Allahut për ty, Që mos të mbetesh kurrë në errësirë, të jesh gjithmonë i ndriçuar, i ruajtur, i mbrojtur, ta shohësh rrugën, t'i shohësh rreziqet. Ky kujdes i Allahut duhet me të bëjë me dashtë Allahun xhel-le ve ala vazhdimisht. Sikur thotë thotë Ibn Xheuzi rahimehullah, ka duke lexuar Kur'anin, shiko përvojat e dijetarëve me Kur'an. Ibn Xheuzi rahimehullah thotë, duke lexuar Kur'anin, shoh madhështinë e Allahut xhel-le ve ala, çfarë kujdesi, çfarë shpjegimi Kjo është pjesa e parë. Vazhdon prapë mësimi për ta madhru Allahun xhel-le ve ala, për ta dashtë Allahun tebareke ve teala, për ta adhru Allahun xhel-le ve ala, ngase gjithë ajetet në Kuran thrrasin këto tema. Në formë apo mënyrë tjetër. Fel jendhuril insanu mimma khulik, o njeri. të bashkuar mes lëngut të mashkullit dhe lëngut të femrës. Ky është realiteti. Ti je një pikë uji. Ti je kaq. Ky je ti. Ky është fillimi yt. Kjo është baza jote. Nga kjo ke dal. Andaj fel jendhuril insanu mimma khulik, o njeri. Shika, shika, prej çka je kriju. Domethënë, thirrje nga meditimi në qiellin në këtë madhështi, në këtë krijimtari, marramendëse në këta yje, kthehu tash te vetja jote. Ku je ti me këto? Feljendhur, kqyr! E nedhar, nuk o veç thjesht shikim, se shikim është ma shumë besar, Mësimet e Allahut. E të pengosh praktikimin e fesë së Allahut. Kush je ti? Një yll është i mjaftueshëm. Din çfarë bën në tokë. Jo me ra diku në shtëpi, yll është. Është. Yll është shumë më i madh se toka. E pse është lart duket i vogël? Po, Po kjo s'ban me mashtru njerin. Pra Allahu thotë feljendhuril insanu mimme khulik. Me çka e kriju? Pikë uji. Që del, dhe rrjedh nga pozicione të caktuara mashkull dhe femër. Pasi Allahu flet për këtë pjesë intime, shumë private, në mënyrë shumë të ndershme. Kështu o Kurani, Edhe kur për tema të tilla, është shumë shumë, domthon, ë ë ë elegant, çfarë po thom, është është shumë me të vërtet nivel i lartë i trajtimit. Nuk bjen në nivele banale të sqarimit. Shikoni për shambull atë skenën shumë intime mes Jusufit a.s. dhe asaj gruas që e ka provokuar. Një grua, në një dhomë, provokon një djalë, e provokimi nuk shkanë thirë, ka aty, skena, skena, kështu me radhë, si e shpjegon Allahu xhele ve ala, pa asnjë provokim epsharak, pa asnjë trajtim banal, me, me, me, me, me elegancën maksimale, me shpjegim të mrekullushëm, ta dërgon mesazhin, ta jep mësimin, po ta ruan mendjen. Kjo është Kurani. Flet për krijimin që është si, si, si, si, si rrjedhojë e një akti epsharak E një akti intim privat, por ti nuk sheh fare këto tema kështu apo. Shiko si, si Islami na mëson që edhe të jemi të jemi të ngritur në muhabetet tona. Të jemi të jemi me të vërtet elegant. Të jemi, të jemi shumë shumë të matur, shumë të gdhendur në formulimin e fjalëve tona. Aisha radhiyallahu anha thotë për pejgamberin i dërguari sallallahu alajhi wasallam, "S'ka kon i flliqt në gojë ti apo." Nuk ka qenë i ndytë në fjalor. S'ka qenë i ndytë në fjalor. Nuk ka qenë, nuk ka qenë ofendues, nuk ka qenë mallkues. Nuk ka qenë pejgamberi s.a.s. Nuk është, nuk është dot kulturë e një besimtari, besimtare, që të kemë fjalor të ndytë, që të kemë fjalor të pagdhendur, që të kemë fjalor ofendues, fjalë banale, të rrugaqve. S'është ky fjalori. Shko Kurani qysh të mëson. Flet për tema intime, private. branda, branda mureve. Dhe prapë është shumë elegant, shumë, shumë... Dhe gjithashtu të nderuar vëllezër e motra. Këtu Allahu flet për krijimin e njeriut. Nuk është ky nënçmim për njeriun. Pse e krijoi prej uji. Jo, s'është nënçmim. Ngase prej këtu është krijuar Muhammedi s.a.s. E Ibrahimi alejhi selam, pejgamberët. Ndaj, jo, nuk është nënçmim, është realitet, është në sy realitet, prandaj shikoni, Allah, kjo është, Allahu xhelle xhelaluhu, po flet, për një temë që njeriu ta njohë veten e tij për ta madhëruar Allahun tebareke ue teala. Njeriu nuk e njeh Allahun xhelle xhelaluhu. Sado që tenton me e njoftë, me e madhëru, prapë mbetet shumë për t'u dëshiru. Po megjithatë, është e pranushme në përputhje me mësimet e Allahut xhelle ue ala. Sa ka njerëz që as, nuk dojnë me ça kokën për Zotin xhelle ue ala, as menojnë fare për këtë punë. E që s'ka madhërim, po ka nënçmim, ka përbuzje, Edhe për ta Allahu flet. Ama Allahu kur flet për ta, jau run nderin. Tan, nuk i nënçmon. Po i kthen n'realitet. Shiko nga çka je krijuar. S'e ki renë ti me kon arrogant. Jo, më, po ti s'e ki renë me kon mendjemadh, s'e ki renë ti, ti s'je kurkushi. Domethënë s'o ky nënçmim, ky o realitet. Ky është realitet. Prandaj, Allahu i cili të ka krijuar nga një pikë uji. Shih kush u bo. A së është madhur, prej kësaj u dol njeri, a, nuk lidhet. Po, prej kësaj, që kënë njeri men, që që kënë njeri ngritën, që kënë njeri fort, që kënë njeri madhë, për një pikë uji, po. Allahu xhelle ue ala e ka krijuar. A keni pa për shembull, Këtë dunja ec, vdes. Dhe Allahu thot pastaj, dhe Allahu xhel-le ve ala është i gjithëfuqishëm për ta rikthy prapë atë në jetë, me e ringjall. Kur Allahu thot kështu, kjo mundësi kështu, për që Allah ka mundësi me e kthy, ka mundësi me u keqkuptu. Po ka mundësi me e kthy, po ndoshta s'e kthen. Në rrësë e këtanë. Ama kur Allah dhëtë, jau me të blesë sërajrë, a ditë kur shfaqen sekretet, do mund kamë të rinjallë, gjithë dhe si. Nëse kanë më shfaqë, ka me ndodhë që ka. Për me ndodhë që aja, do të më rinjallë. Në shikati Allah o tha, në Koran, Ajeti pak më herët. Çdo shpirt e ka ka një përcjellës. I din Allahu brenditë, i din Allahu këto, apo sa t'je gjallë, o njeri, Allahu po të këshillon, Allahu po të mëson. Kujdesu për të brendshmen tonë, kujdesu për sekretet, kujdesu për përcjelljen e Allahut, madhroje Allahun. Mos t'jetë Allahu mbikëqyrësi më i parëndësishëm për ty. Ruhesh nga çdo shikim, ruhesh nga çdo inçizim, ruhesh nga çdo pamje, ruhesh nga çdo situatë. Veç nga Allahu nuk ruhesh. Këshillë, ngase do të shkosh nga kjo dunja, me sekretet e tua e me gjërat e hapura, të fshehurat e të hapurat e publiket, me krejt çka ke bo, e çka kanë dit njerëzit, e çka s'kanë dit njerëzit, ti ki me shku, a kupton. Allahu prapë ka me të rikthy. E këtë dit, jeume tubles-serair. Allahu thot, e këtë dit, zbuluen të fshehtat, dalin për mejdani. Dhe pastaj Allahu thot, fa ma lehu min kuvetin, ve la nasir, e njeriu as nuk ka forcë, e as nuk ka ndihmëtar, që ka mundësi me i ndihmu, domethënë, Njeriu as nuk ka forcë nga brendia e tij me i rezistu. Domethënë gjykimit për ato të fshehura, po as nuk ka ndihmëtar nga jashtë që ja ngjat dorën. E këtu Allahu xhel-le ve ala prapë e shpërfaq një realitet që na mëson që t'jemi të kujdeshëm. Domethënë, këto errësirat e brendshme, të, të, të, të shpirtit tonë, të nefsit tonë, le të ndriçohen me dritën e Zotit tebareke ve teala, me dritën e shpalljes, dritën e mësimeve të pejgamberve, që duke u ndriçuar në këtë dunja, na ndriçohet varri. E kur na ndriçohet varri, të ringjallemi të ndriçuar e me dritë, që na e tregon rrugën drejt xhenetit. Kjo është rrëfimi mbi jetën komplet, që kjo është jeta e njeriut. Fillon nga një pikë uji, pastaj rritesh e qysh çka bosh, përfundon pastaj prap në varr, edhe tretësh, e humbesh, e zhdukësh, e bëhesh hi e pluhur, pastaj prap ringjallesh, dhe del para Allahut manuar. Kjo është rrëfimi i jetës tonë. Kjo është rrëfimi i udhëtimit tonë njeri, i çdokujt prej neve. Prandaj ne fillojmë fillojmë jetën në errësirë, në barkun e nënës. Dhe mbarojmë errësirë në varrin në barkun e tokës. Ne fillojmë nga barku i nënës e përfundojmë te barku i tokës. Dy barqet kanë errësira. Prandaj Allahu xhelle ue ala po thotë mos rri në errësirë. Po ndriçohu me shpallje. Ndriçohu, ndriçohu duke duke flakur veset e brendshme. duke flakur hipokrizinë, aktrimin e brendshëm, duke mbjellur sinqeritetin, duke mbjellur vërtetësinë, duke pastruar veten, duke ndërtuar zemrën në adhurimin ndaj Allahut tebareke ue teala, duke larguar smundjet e zemrës, të vetëpëlqimit, e të, e, e, e, e, të, e, e, e, të syfaqësisë, Vetëm gjysma. Thashë ku Allah filloi me madhërim ndaj tij, udhëzimet e këtij madhërimi, flet për errësirën dhe ndriçimin, pastaj rikthen vëmendjen e njeriut tek vetja e tij, fokusohu tek vetja jote. Temë për ty je ti. Këto janë temat. A e ndijmë sot nevojën me u marrë me veten tonë? Ne s'e ndijmë këtë nevojë. Ne nuk e ndijmë nevojën me u marrë për shembull me, me errësirat e brendshme. Fatkeqësisht, ngase jemi përfshi nga dinamika e jetës, nga problemet e tjera, duke analizuar tema e tema që s'të përkasin fare. Andaj Allahu thotë, feljendhuril insan, kqyre veten tande, Kqyre ndriçimin tand, kqyre, kqyre, kqyre terrin që të ka, kaplu fatkeqësisht në pjesë shumë të jetës tande, të mendjes tande, të ka errsu mendja, sytë, ndriçohu, e mendo shumë, ngase do të vijë koha që prapë ki me u rikthy, por tashmë në pamundësi me marrë dritë, kaq sa ke marrë, mori fund, të mjafton me shku në xhenet, alhamdulillah, nuk të mjafton, mos e qërto askënd pos, pos vetes tande. Prandaj merri këto tema të madhërimit të Allahut, të meditimit në krijesat e Allahut tebareke ue teala, duke shikuar hallin tand, kush je, apo edhe pastaj duke njohur hallin tand, ta njohësh, ta njohësh nevojën që e ki për Zotin tebareke ue teala. Ngase njerëzit nuk e ndijnë nevojën për Allahun tebareke ue teala. Për adhurim. Pra ndiqi këto tema, sikurse e cekëm në fillim, Vim këtë temë për të treguar se meqë Allahu po flet ti ki nevojë, edhe pse s'po e ndin nevojën, o problemi joti. Nxite këtë nevojë, nxite provokoje, ngjalle. Binde veten tonë tu fen tu tu fol e tu menu, binde. Unë kam nevojë për Zotin, kam nevojë Allahu me m'udhzu, kam problem me udhzim. Nxirri vetes punë me këtë temë. Nxirri vetes punë. Aktivizoje mendjen, logjikën, shikimin, dëgjimin, qenien tënde. Kjo është tema jonë. Këto janë projektet tona që Kurani na mëson për to. Bëhu i ndriçuar dhe bëhu ndriçues për veten tënde i ndriçuar dhe për të tjerët yll ndriçues që shpon kurthat djallëzore që rrezikojnë njeriun që largon errësirën, keqkuptimet, injorancën, me dijen tënde, përvojën tënde, pasurinë tënde, largoji errësirat, largoji keqkuptimet, bëhu ndriçues, njihe veten tone, njihe Allahun tebareke ve teala, ngase ka me ardh dita kur gjithçka do zbulohet, gjithçka do zbulohet, Prandaj të nderuar në fund dua të them se ky ajet ku Allahu thotë gjithçka do të zbulohet me një aspekt është kërcënues. Sa ka këtu mrena gjëra që nuk i shfaqim. Mendojmë se i fshehim. Allahu i din. Po në anën tjetër është edhe shumë inkurajues. Prandaj edhe dua që ta përmbyll me këtë inkurajim, këtë trajtim deri më tani. Allahu thotë Kjo dunja realisht ka errësira. Në këto errësira shpeshherë punët e njerëzve të mirë nuk duken. Punët e njerëzve të mirë nuk duken. Nuk vlerësohen. Mos e ki gajle. I ndriçon Allahu ditën e gjykimit. I ndriçon Allahu ditën e gjykimit. Sikurse ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, vendet e abdesit do të ndriçojnë. Vendet e sexhdes do të ndriçojnë. Sot nuk ndriçojnë. Nuk kanë vlerë tek njerëzit. Por Allahu thotë ka me ardh dita kur do të ndriçojnë. Çdo punë e mirë që e ki bo, do të shndërrohet në dritë që ta qartëson rrugën për tek xheneti i Allahut tebareke ve teala. Andaj, mos të lejojmë që errësira e mosmirënjohjes, errësira e injorimit të njerëzve, errësira e e e e e egos individualizmit të njerëzve na dekurajon. Përkundazi, rri në dritën e premtimit hyjnor. Edhe në qoftë se këta asnjë nuk i spikatin punët e tua, nuk i vendosin në dritë, s'është me rëndësi. Me rëndësi se Allahu ka me ndriçu. Me rëndësi se Allahu ka me nxjerrë e ka me i tregu realisht çka ke bë, kuptim pozitiv. Realisht sa ke kontribu. Realisht sa ka qenë ndriçimi që e ke shkaktu, ka me ardhë dita shpejti, jeume tubles-serair, atë ditë kur do të shfaqen sekretet, fshehtësitë, ato që nuk janë ndriçu mjaftueshëm, do t'ndriçohen inshallah. Sot tentojnë që me i ndriçu disa vepra të caktuara, me kamera të caktuara, me ndriçime të caktuara, Ato gjëra që duhet mbeten në errësirë mos duken. Ndërsa tentojnë që të largojnë ndriçimin e kamerat nga disa punë që duhet të duken. Dhe kjo shkakton njëfarë lloj, njëfarë lloj rrëmuje tek njerëzit. Njëfarë lloj zhvlerësimi të punës, megjithatë Allahu po thotë që edhe pse nuk të shohin kamerat, edhe ndriçimet e caktuara nuk kthehen kah puna jote, mos e bëj gajle. Jeume tubles-serair, atë ditë kanë me dalë, gjitha. Fa ma lehu min kuvetin, wala nasir, e njeriut s'ka me i bo punë kurrgjë pos puna e tij. As kamerat, e as ndriçimi, e as, e as ndjekësit e tij, e as gjitha që realisht Ka mendu se, ka mendu, domethënë se janë argument se është në dritë. Ai vetë e ka ditë se nuk është i tillë. Gjitha këto do të zbulohen. Gjitha këto do të marrin formën e duhur. Prandaj është përgëzim për bamirësit. Është përgëzim për gjitha që punojnë, angazhohen për të ndriçu të tjerët, për të ndriçu të vërtetat, për të ndriçu realitetet se Dita e takimit me Allahun xhel-le ue ala është dita e ndriçimit të punëve, edhe shfaqjes reale të pozicioneve dhe madhësive të çdokujt prej neve. Allah na mundësoftë që tek Allahu të jemi të mëdhej, me pozitë, na ndriçoftë Allahu zemrat dhe mendjet tona me dritën e shpalljes dhe dijes së vërtetë. Dhe na bëftë Allahu ndriçues për të tjerët, që çdo errësirë që mund të jetë e rrezikshme për njerëzit, mund të jetë me pasoja, mund të jetë problematike, na bëftë Allahu sebeb që ta ndriçojmë atë pjesë e njerëzit ta shohin rrugën e duhur, t'i shohin gjërat si duhet, ta shohin realitetin e mos të vuajnë, e mos të jenë konflikte, e mos të ketë probleme, por të ketë jetë të lumtur, të ndriçuar me dritën e Zotit, me ditën e qiellit, që Allahu në emër të këtij qielli po betohet. Kjo është ajo që pata me thënë për sonte dhe kjo është pjesa e parë e surës Tarik. Kurse pjesa e dytë e surës Tarik prap ka betim. Prap Allahu betohet në qiellin edhe në diçka tjetër betohet, por kësaj radhe betohet për diçka tjetër Prandaj nuk desha me i përzi të dyjat, për shkak se edhe pjesa e dytë është shumë interesante, shumë kuptimplote. Zoti na takoftë prapë e na mundësoftë që t'i ndriçojmë prapë këto kuptime, këto mësime me ato që na ka mësuar Allahu xhalla wala përmes Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Për sonte me kaq, Zoti u nderoftë, Zoti u ndriçoftë zemrat, mendjet, shtëpitë e juaja dhe Allahu na ndriçoftë varret tona ditën kur do të bimë në to. Selam alejkum ورحمة الله.